Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en el, la 97.7 de la FM, en els dispositius mòbils per a Android i per a Apple, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i també en la nostra web, la 977.com i que, a més, en el dia d'avui eh, teniu tema lliure absolutament per a opinar. La pregunta que us fem és què vos ha aparegut el derbi? És la pregunta que podem fer en el dia d'avui, encara que podeu opinar de qualsevol cosa de les que ens ha passat en el dia d'avui, en aquest estadi de Mestalla, on el València, a la jornada 31 de Lliga de la primera divisió, ha guanyat per 3 gols a 0 al Llevant eh, Unió Esportiva amb gols d'Alcácer, de Fegulí i d'Àlvaro Negro. És la pregunta que vos diguem el dia d'avui, què vos ha semblat el derbi? Imagina que per part valencianista eh, molta alegria per part del llevant pues, decebuts en el que ha fet en el seu equip en l'estadi de Mestalla. El cas és que eh, els primers minuts semblaven tot el contrari. El llevant començava amb eh, comoditat plantar sobre el terreny de joc, a la pilota i de fet eh, tenir una cabotada d'Ivan Schitz en una centrada xut eh, en els primers minuts i a partir d'ahir cert és que ha sigut un mirall. Eh, S'ha diluït completament el Llevant Unió Esportiva i el València, que ha començat marcant un gol mal anul·lat per part de l'àrbitre, Iglesias Villanova, després entrarem en este despropòsit d'àrbitre que avui, eh, tot i que el València ha guanyat fàcil, pues, eh, ha tingut errades una altra volta de consideració, eh, pues, eh, no ha fet un mal arbitratge, encara que el València ha guanyat, Iglesias Villanueva ha fet un mal arbitratge en el dia d'avui, Eh, deia que el València, a partir d'aquest gol anul·lat a Paco Alcácer, començava a colpejar i començava a esborrar del mig a un llevant d'una esportiva que sent un equip al qual se li esgota el matalàs de punt sobre el descens s'esperava pues, algo més de combativitat certament eh, el Llevant eh, en els dos últims que visita Mestalla dista molt d'aquest equip correjós que en casa és capaç d'apretar-te eh, però que després arriba a Mestalla i se diluís d'una manera brutal. I no parle per el resultat, si més no també per la imatge. Hi ha voltes que el Levant eh, no ha aconseguit treure algun resultat de Mestalla, però la seva combativitat ha sigut major. Eh, en el dia d'avui, al igual que passant el 2-0 de l'any passat, certament hem vist un Levant amb els braços prou baix i molt superat per el València. En el dia d'avui, eh, valga dir que un habitual suplent que no vull dir res en contra d'ell, però sí, eh, per la falta de ritme, per la falta de competició, com jo Cancelo, ha ballat absolutament a la defensa del Llevant. L'experiment de Lucas Alcaraz ficant a Iván López en la segona part de la banda dreta i a Morales a cama esquerra en ese lateral li ha donat una quantitat de recursos a l'atac del València en la banda dreta, en la qual primer Barragán amb Joao Cancelo i després, perdó, eh, Fegulé amb Joao Cancelo, després Barragán amb Joao Cancelo han desarbolat i han fet el que li ha donat la gana per aquesta banda. També és cert que no ha aparegut massa en atac el conjunt una nota i que quan ha aparegut el València demostra perquè té el millor, un dels millors ports de la Lliga. Avui Diego Alves ha tret tres parades espectaculars eh, que en més d'una ocasió podien haver suposat un gol del Llevant Unió Esportiva. No ha sigut així i el València ha estat capaç eh, en el dia d'avui de fer-li front al Llevant que venia eh, per a intentar inquietar el conjunt de Mestalla que, com dèiem, ho ha aconseguit en els 10 primers minuts, però que a partir d'ahir s'ha diluït no ha sigut ni molt menys eh, la cara que ha de plantar, per exemple, el Villarreal en l'estadi de Mestalla i, certament, els davanters del Llevant avui han estat absolutament desassistits i desapareguts. Ni Víctor Casadesús ni Barral eh, han eh, posat massa a prova a la defensa del València que, en el dia d'avui, una de les grans notícies és que, jugant amb tres dels quatre eh, suplents habituals, és a dir, sols Mustafi era defensa central dels titulars en el, llevant, en el València Club de Futbol, ha aconseguit superar i en molt al eh, Llevant Unió Esportiva. No ha inquietat massa, com deia la davantera de Llevant, i tant Cancelo, com Rubén Bezo, com Lucas Orban, com dèiem, habituals no titulars en el València, han completat la perfecció i han aconseguit eh, fer-se amb la victòria tancant darrere eh, amb pany i clau el que suposa estos tres punts per al València Club de Futbol, que tornava a casa, que duia dos partits sense guanyar, però que amb el, el eh, dia d'avui torna a estar a dos punts de l'Atleti de Madrid en la lluita per la Champions, però sense perdre de vista que per darrere a tres està el Sevilla i que el València el diumenge visita el Camp Nou, que també és cert que a hores d'ara, tampoc és el joc més tranquil del món després del canyanet que té muntat Luis Enrique amb la seva estrella brasilera Neymar eh, Júnior. 11 i 36, anem a resumir, perquè avui va ser monogràfic sobre el derbi, el que ha estat el derbi del dia d'avui, del eh, estadi de Mestalla, com sempre, en 5 punts. Derbi fàcil, victòria 3-0 del València front un llevant que tan sols ha durat 10 minuts en feu de blanc i negre. Alcácer, Feulí i Negredo, que van entrar en la segona part, han fet els 3 gols per a l'equip local que torna a ficar-se molt a prop de la, de la tercera plaça. Defensa de ferro. El València ja és l'equip que més vol ha la porta a zero de la Lliga amb 9 ocasions sense encaixar cap diana. Avui sols ha jugat Mustafi dels titulars habituals i la part de darrere no s'ha ressentit a dos punts de l'Atleti. El València es queda a dos punts de l'equip Matalassar en la lluita per la Champions i li treu 3 al Sevilla, que ve per darrere. Ja que recordar que el conjunt de Mestalla visitarà dissabte a les 4 de la vesprada el Camp Nou en la jornada 32 de la Lliga. Poca batalla. El Levant ha començat bé en, feu, en feu de blanc i negre, però a poc a poc ha anat diluint-se. Tan sols algun tir Aillet en la segunda parte, ha pasado a prueba a Diego Alves, porter del Valencia Club de Fútbol, que ha resolt bé les acomeses del conjunto granota. Mal experimento el que ha Lucas Alcaraz Ficanta, Morales en la banda esquerra en la segunda parte, a cama cambiada en Iván López ha la banda derecha, pero acaba de perdonar una autopista a la parte derecha del ataque del Valencia Club de Fútbol, que acaba acabat percutint primer en y después després en Cancelo per a fer perir constantment sobre la meta de Diego Mariño. Els dos centrals també s'han vist molt superats en el dia d'avui per els davanters del València les 11 de la nit i 37 minuts per cert, a dos no, a un punt del eh, Atlético de Madrid està el València Club de que m'ha enganyat jo abans les 11 de la nit i, 37, i 38 minuts anem a fer una pausa per a la publicitat i tornem de seguida per analitzar el derbi en l'estadi de Mestalla recorden ha guanyat el València 3-0 al conjunt del Llevant un esportiu dia fins a l'hora de la matinada Esports 97 nit així en la 97 de Ràdio ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Magic Bullet, el mago de su cocina, ahora con Levante, el mercantil valenciano. Con él podrá pelar, cortar, mezclar, batir, triturar y todo ello en pocos segundos. Para hacer salsas, bebidas o postres de una forma fácil y rápida. Por solo 24,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano, el set con las 21 piezas y un libro de recetas incluido. El próximo domingo 19 de abril, la cartilla del Magic Bullet. Haga su vida más fácil en la cocina. ¿Es usted accionista de Bankia? Le podemos ayudar a recuperar su dinero. Mi nombre es Pablo Gómez Mora y soy abogado con más de 30 años de experiencia en derecho bancario. Debe usted saber que hay numerosas sentencias de los tribunales que han dado la razón a los accionistas de Bankia y han hecho que estos recuperen el 100% de su inversión. Llámenos al 96 373 1811 o visite la web del despacho gómezmora.com. Reclame y recupere su dinero. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 20 minuts per arribar a les 12 de la nit, moment en què arrencarà la nostra tertúlia. Es presentava el derbi i es presentava amb eh, diferents cares. El Levant arriba una miqueta eh, mm, amb més oxigen per la bona imatge donant davant del Sevilla i sobretot per, la, per el triomf d'Almeria i tenia ganes d'intentar fer eh, alguna cosa a un València que portava dos partits sense guanyar. Empats davant del Villarreal i donant no massa bona imatge i empat davant de l'Atleti Bilbao amb tota la polèmica arbitral. Si alguna ha fet el València eh, bé és abstraure's de la polèmica arbitral, tot i que eh, un servidor tenia la por perquè ho ha viscut altres voltes en el València, que després de vindre d'un partit en el qual te perjudiquen clarament els habitants després el València se descenta i en el següent partit, en el minut 1 ja està demanant penals i cartolines grogues i se dedica més ben bé a eh, estar sentat encara en la polèmica arbitral que a encarar al rival que té al davant. Avui, tot i que eh, només arrencar el partit hi ha hagut un gol legal un altre Paco Alcácer, la realitat dels fets és que el València s'ha centrat en jugar a futbol, que en un principi semblava un llevat molt més còmode sobre el terreny de joc, però que això ha durat 10 minuts i que a partir d'ahir el València ha sigut el que ha dominat eh, l'encontre. Ho ha fet i ho ha fet a la perfecció, sense eh, estar massa pendent de les rotacions que hi ha hagut avui darrere, algunes per sanció, altres per lesió i altres per decisió d'en uno, i que la part darrere no s'ha ressentit. El València és l'equip, dèiem abans, que més voltes de la Lliga eh, ha, ha mantès la porteria a zero, amb nou voltes, i és una extraordinària notícia per al conjunt de Mestalla en, en Mestalla. És una extraordinària notícia en el dia d'avui per a l'equip de Nuno Espírito Santo. Anem a analitzar el derbi amb una persona que l'ha vist des de molt lluny, però que estava a ben segur pendent de com se jugava aquest partit i de totes les coses, d'alguns detalls que possiblement a nosaltres se'ns han eh, escapat. Des de Qatar, Òscar Fernández, què tal? Bona nit. Te tal? Buenas Manolo. Bueno, pues eh, la primera pregunta que te demane, qué te parecido el derbi? Eh, yo creo que, que primeros primeros primers 10 ya no n'ha hagut derbi. No? yo creo que el Valencia ha estado fuera de todo lo que, que s'havia manejat toda la semana, en el tema del service y de més, y cuando le aplica la intensidad en la que ha jugat eh, el partido, yo creo que ha un molt superior. No? yo creo que que avui el València ha jugat a, a un nivell molt alt i, i, i així no ho ha demostrat no? i a, a més en l'eficàcia que ha tingut cara a porteria mm -hmm. Bueno, pues, eh, de qualsevol manera eh, estem eh, pensant en aquesta eh, ixa frase que ha dit Lucas Alcaraz en la seva roda de premsa que vam trencar una miqueta no teu. Lucas ha dit alguna així que amb més contundència en les dues àrees eh, possiblement la cosa haguera canviat, però és que jo crec que ha faltat alguna més contundència per al Llevant, perquè jo he vist un València que a partir del, del minut 10 eh, ha passat a dominar totalment el partit d'Òscar i a més ho ha fet en una eh, solidesa com jo feia tres que no li ve al conjunt de Mestalla Sí, la veritat és que si mos donem compte de la trajectòria de l'equip de, de Nuno és la realitat, no? és que poden estar jugant i la seguretat defensiva en la que ha crescut aquest equip és molt gran. Donen una seguretat darrere que, que després en la gent que tenia davant eh, eh, són molt perillosos, no? perquè a més avui el partit els 10 primers minuts hem, hem estat bé, hem aguantat però una vegada el València s'ha sentat i ha començat a córrer, perquè la veritat és que, hmm. que sobretot jo destaque avui la intensitat en la que ha jugat el València. Sempre la velocitat, no? eh, Òscar? Sí, sí, Sempre. però a més, uh hmm. -huh. a més és que jo crec que n'hi ha... En el futbol hi ha una cosa que, que n'hi ha que destacar sempre i és les transicions, no? I el València cada vegada que se replega i, i, i, i acaba furtant la pilota és que els dos de fora, Fegulí, tant Rodrigo, André, Paco, tots corren cap endavant i, i, i li donen una intensitat que, que al llevant li costava molt replegar-se, no? I a més, després és el que, lo que ha dit Alcaraz, no? Les dues àrees, no? Jo crec que, que el València sabia molt bé com tenia que jugar, com furtava la pilota i, i a més el primer passe sempre era cap a fora o buscant el contra U de, de Fegulí davant de, de Toño o buscant el contra U de Rodrigo no? sabia clarament que, que per fora li podia fer molt de mal al llevant no? i, i així ho ha fet no? i després jo crec que n'hi ha una cosa molt clara en el partit d'avui i és el mig del camp no? el llevant ha sigut valent ha jugat en dos davant, en Víctor i en, i en Barral i, i en dos en el mig i jo crec que ahir s'ha notat molt no? Javi Fuego li dona un, un balance increïble al València i després André i, i Parejo despenjant-se perquè a més és algo que li fa molt del mal a, als equipos no? quan un mig centre apareix en un costat fa molt de mal i, i avui Parejo per exemple en el primer gol quan apareix creant superioritat per fora eh, davant de Toño en Fegulí pues allà ha vingut el primer gol i se despenjar del mig centre en el, en el mig del camp cap als costats, jo crec que el València li està donant moltes coses. Uh mm-hmm. -huh. eh, eh, estàvem dient que és l'equip que més voltes ha deixat en casa a la porta zero, amb nou ocasions, Òscar, i que avui el València no ha notat en res que dels quatre titulars habituals en defensa, tres han quedat fora. O també per sanció, Gallà per lesió i Barragán perquè avui ha decidit eh, l'entrenador, que ara entrarem, perquè és la primera volta que jo veig a Nuno pensant en partits que venen per davant. Fins ara no ho havia fet l'entrenador del València, crec que és un detall, ara comentarà amb tu, però eh, és cert que avui, amb eh, tres canvis, jugaven eh, tres dels quatre no titulars habituals i la part darrere no s'ha ressentit, el qual parla bé de lo que moltes voltes diguem, que la defensa no són els quatre de darrere, és un entramà defensiu, és un sistema defensiu, i el del València funciona. Mira, Manolo, jo t'estava parlant abans de les transicions, no? Ofensivament, les transicions defensives ofensives del València uh -huh. són, increï són increïbles. Però és que hi ha una cosa a destacar, no? Jo, jo moltes vegades parlem de la mà de l'entrenador, quan se nota la mà de l'entrenador i de més. Jo crec que els automatismes defensius del València es tenen molt treballats, perquè mai... Eh, és molt difícil veure el València desorganitzat, no? Sempre és quatre de darrere i, i Javi Fogo fent les ajudes eh, és, és increïble. Cada vegada que el València perdia la pilota, replegaven i s'organitzaven d'una manera increïble. És que no li han donat opcions al Llevant de poder montar esa contra que, que el Llevant pues, jugant en dos i mira que ara la gent està acostumada sempre els centrals se troben més fàcil en un davanter que el Llevant estava jugant en dos no sé, mm, la sensació de, de, de ben treballat el València en la part de darrere, eh? jugant en tres Orban ha estat espectacular, Orban ha defensat, ha tingut la capacitat de, de pujar quan l'equip l'ha necessitat i després Cancedo, que moltes vegades parlem de Cancedo d'un jugador que no està jugant, d'un jugador que és molt difícil entrar en un equip que està fent bé uh mhm. -huh. i, i que Barragán està fent bé. I avui Cancedo jo crec que ha ratllat a una altura increïble, no? Eh, jo crec que ens ha sorprès a tots i que n'hi ha lateral que donant-li minuts i jugant jo crec que té unes condicions defensives n'hi ha que millorar perquè encara jove, però ofensives té un talent innato per, per atraure els centres, no? Jo crec que, que, que aquesta qualitat per centrar en un lateral t'aporta moltes coses, no? Perquè jugar a l'altura que juga ell a l'altre equip també el dificulta, no? Perquè mira quantes vegades ha estat el dos contra un Febolí, Fegulí, Caratoño, després en la segona part eh, davant de, de Morales. No sé, jo, jo estic content de, de veure aquest entrama defensiu que ha creat eh, en uno i que se nota jugant tres jugadors que, que mai estaven jugant, eh, que, que, que han fet rotacions i això vol dir a les clares que, que jo crec que en Paterna se treballa. Escolta, eh, estàvem parlant de eh, que és la primera volta que veig l'entrenador que pren la decisió de reservar gent de cara a l'esprint final de Lliga. Fins ara no ho havia fet mai, havia jugat els que ell, el, els que ell pensava que estaven per a fer per a estar els 11 millors de cara al rival que venia per davant. Avui, per primera volta, l'entrenador eh, ha reservat un jugador. Penses que vol dir alguna de cara a la recta final? Podria ser, jo crec que sí, jo crec que, que no està veient que, que, que en esta recta final van a fer falta més de 11 jugadors i jo crec que està, està fent-ho. I a més, pensant també en això, no sé, a lo millor me, me avance o dic algo que, que pot ser incoherent, però Fegulí avui ha estat molt bé. El Fegulí que tots esperem, el Fegulí que, que sí. mos agrada tot. Però el que ha fet la segona part de ficar a, a Barragán i, i a Cancedo en la mateixa banda, pensant un poquet en la banda esquerra del Barcelona eh, eh, el proper partit, pues ara jo crec que a lo millor ese, ese moviment volia dir algo, però ara ara en el partit que s'ha reat Feulí pues me genera dudes, no? me, me genera el dubte de, de, de, de pensar que pot fer el diumenge ahí en aquesta posició. Uh -huh. pues, eh, hi haurà que veure de cara al diumenge en el Camp Nou quina és la situació que eh, tria el eh, mm, entrenador del València Club de Futbol. Per cert, eh, hi havia algunes informacions que deien que Mustafi complia cicle no. Mustafi és, la, eh, és eh, el, la primera d'un nou cicle d'amonestacions i, per tant, el defensa alemany no es perdrà el partit del, del Camp Nou. Eh, no sé si has pogut eh, veure en la retransmissió, ho hem destacat, Òscar, eh, els gestos d'Àlvaro Negredo que ha marcat el gol i no, no ha volgut celebrar-ho i que també ha acabat el partit se ràpidament al vestidor, no volia quedar-se eh, saludant a, a la gent eh, no està bé el jugador i tot i el seu gol ell sap eh, que no està siguent el seu any Mira, jo crec que, que n'hi ha dos, dos tipus de jugadors no? que són d'una altra pasta, és el porter i el davanter i Álvaro està passant d'una situació de de saber que és important, de que l'equip el necessita i ell és intel·ligent i sap que no, que no està bé o no està donant el que la gent vol, no? Però això va, va per ratxes. Jo crec que el millor que podia fer avui és fer el gol. Li està donant moltes coses, encara que, que la principal i primordial és el gol, però és que li dona moltes coses al València. Jo continuo pensant que tindrà Negredo al final jo pense que, que els bons tenen que estar dins. No? que és complicat ficar a tots, bueno, ahí està l'entrenador però que no n'hi ha que fer més. Negredo ha estat bé, ha jugat el que tenia que jugar avui, ha, ha, ha sigut capaç de, de fer el gol i, i escolta, que tot els cabrejos vinguen per fer gols, eh? que, que, que al final... I això s'assignen sempre. És... Sí, però això te dit, que, que Negredo és que li aporta moltes coses al València i jo sé perquè és davant, te dic són d'una altra pasta, jo sé que ell està cabrejat en si mateixa perquè no està, no està donant-li el gol eixe que necessita el València en determinats moments Pero bueno, bendito sea Escabrechos i bendito sean els gols que, que, que, que puga ficar la set a final de temporada. Escolta, Òscar, com se pot explicar de cara al, al, eh, a l'oient de, de, que està en sa casa, que està sentint la ràdio, que ha vist el partit per la tele, o ha anat a allà, eh, que li van donar impressió els nou primers, deu primers minuts, en el que dius, li va posar les coses complicades al València si continua així, però de moment, de colp i repente, llevan desapareix del camp. A veure, jo crec que, que el Llevant, a, a mi m'ha agradat des del primer minut, ha pressionat alt, eh, ell volia que, que, que des de darrere pegaren pilotes llargues perquè sabia, se sabia guanyar hora en, en el xoc aeri davant de, de Paco Alcácer o, o de Fegulí de més, però és que el València quan s'ha sentat en el camp i li ha donat la intensitat que li ha donat a, a mi és que el València ja dic avui, avui ha ratllat a una gran altura m'ha agradat molt uh mhm. -huh. perquè a més tenia clar com fer-li mal al llevant per fora com tenia que, i, i el llevant s'ha vist desbordat però bueno, també és de, és de pensar que el llevant ve d'un esforç molt gran l'altre dia contra, contra el Sevilla i, i que, que, que, bueno, que, que el llevant pues està fent les coses, està fent-les bé, que està fent la seva lliga i que ojalà puga tirar endavant i puga salvar la categoria. Eh, eh, ho va tindre complicat, eh? perquè ja tenia 5 punts de diferència sobre el descens, ara torna a quedar-se ahí molt, molt, molt a propet, eh? Sí, però és que esta lliga per baix està molt igualada. Nosaltres parlem per dalt uh mhm. -huh. i mirem més de dalt. I no, per, per baix està igualadíssima. Sí, sí, perquè... Per baix és una eh, bogeria. Eh, eh, Li recorda a la gent, perdona, exceptuant del Córdoba, que jo crec que ja no compta, crec que ja n'hi ha una de les tres places de descens adjudicada, que és la del Córdoba, que està última amb 19 punts, a partir d'ahir Eh, el que fa 20, 10 és el Granada amb 24, 18 és l'Almeria amb 25 i a partir d'ahir 17è és el Llevant empatat a punts amb el Deportivo de la Coruña, 28 en tenen els dos, 31 punts a 3 punts estan Eibar i Elx en les posicions 14 i 15 i jo no diria que fora de perill del tot, però bueno, està ahí amb 36 punts en el lloc 13 el Getafe. Jo crec que eh, eh del 14 cap a baix qualsevol pot caure, eh, Sí, sí, és que va estar molt igualat i, i pensant també que a l'Almeria li poden llevar tres punts eh, la FIFA. Perquè és que això és el que no és seriós, que el, Llevant que el llevantinisme estiga pendent de que eh, si una bé, sanció que s'ha d'aplicar i que FIFA aplica però que Lliga no vol aplicar estiguen pendents encara de saber si a falta de eh, set jornades per acabar la Lliga s'aplica o no, no me pareix seriós. No, no, no, és que no és seriós, però per això tu mira l'Elx, l'Elx venia de perdre en casa, el Córdoba que tenia la ilusió de guanyar al Elche i ficar-lo també eh, a Ibaix pues, per això que ara guanyar un partit per baix va estar molt complicat no? ara està tot igualat i ara quan els punts de, de, de veritat són, són és real no? són, la, la igualtat és màxima no? qualsevol partit, qualsevol situació qualsevol error te, te pot dur a, a clavar de baix i el que millor se maneja en aquesta situació va ser el que estiga dalt perquè el Getafe eh, feia tres o quatre jornades estava, i mira, guanyar en casa un partit guanyar l'altre dia en ells, i, i pareix que respira però, però bueno, en 36 punts cuidado, perquè, perquè encara queden jornades eh? De cara al Camp Nou eh, què té que treballar el València, Òscar? Jo crec que, que de cara al Camp Nou jo crec que n'hi ha un exemple molt clar i és, i és el, el Màlaga el partit del Màlaga el Màlaga va ser capaç de, de tancar-se per dins de, ta, de tancar els carrils de, de, de, per dins que, que no va deixar al, al Barcelona aquest primer passe per dins per sorprendre i, i jugar en els dos de, de davant que, que crearen molt de perill al Barcelona, no, no deixaren a ningú de central. Jo crec que si el València és capaç d'agrupar-se, de, de, de tancar per dins, després en la velocitat que el València li dona a aquesta transició, podem fer-li molt de mal. Jo crec que, que tenim l'exemple de l'any passat. Aquest exemple ens pot servir de molt perquè aquest dia el València va estar molt bé, a banda de que Diego Alves estigui molt bé, però, però, però jo crec que és la idea, no? Tancar, tindre la paciència d'estar ben organitzats i després quan furtem la pilota tindrem molt clar que n'hi ha que córrer cap endavant sense perdre l'opció, perquè si el Barcelona el que va fer molt és és eh, que sempre ha fet, no? és pressionar molt alt, no? tras, tras pérdida pressionarà, uh -huh. però si nosaltres som capaços de, de votar aquesta primera línia de pressió, després anem a tindre sessions i sobretot que, que, que no siga un partit de córrer ells perquè ells ara en, en Luis Enrique sí que han canviat un poc la ideologia sí que busquem busquen més el, el furtar la pilota i el primer passe que endavant i sobretot de córrer, no? un partit obert el, eh, el València pot patir no? però per això te deia si són capaços de, de jugar com estem jugant d'agrupar-se, d'eixe 4 més 1 en Javi Fuego per davant de la defensa de no desorganitzar-se jo crec que, que, que se pot veure un partit molt bo eh, eh, el, el diumenge. Segur que sí, des de Qatar, tècnic valencià, Òscar Fernández, que s'ha ajudat a eh, fer la radiografia del derbi. Moltíssimes gràcies i una forta abraçada. Gràcies a vosaltres i, i un abraç molt fort a tota la gent de per ahí. A Òscar Fernández, el tècnic valencià, ex del València, que també ha entrenat en eh, la Casa Granota i que està a hores d'ara en eh, Qatar. 11 i 56, vos recorda la classificació. Amb 75 està el Barça i amb 73 el Real Madrid en la seva pelea i a partir d'ahir tercera és l'Atleti Madrid amb 66 a un punt, 65, que es troba ja el València Club de Futbol. A 3 punts del València es troba el Sevilla amb 62 i, eh, lògicament, ja que he parlat d'un Villarreal que està eh, a hores hores d'ara, sisè amb 51 punts. Mentre que per baix, a hores d'ara, la Llevant Unió Esportiva és el primer que està fora de la zona de descens amb 28 punts, mentre que per baix té Almeria, 18è amb 25, ja en jocs de descens, al igual que Granada amb 24. Està a 4 punts de Granada, a 3 Almería eh, del Llevant Unió Esportiva, un Llevant que ja se li esgota, i això 5 punts de diferència que tenia abans davant eh, la resta d'equips del descens, i sobretot que ha vist com esta setmana eh, ha puntuat eh, l'Elx, ha puntuat el Deportivo de la Coruña, ha puntuat l'Almeria, i que per baix només no han puntuat el Córdoba, el Granada i l'Eibar, que esta setmana viatjava al Santiago Bernabéu i que, per tant, hi que està pendent de la setmana que ve per al conjunt del Llevant Unió Esportiva, que, com dèiem abans, estava molt pendent del eh, eh, partit d'avui a Mestalla i que, a excepció dels primers minuts, el ben cert és que l'equip d'Alcaraz no ha donat la cara en la mesura de les possibilitats que s'esperava. Un llevant d'una esportiva que la setmana que ve va el divendres eh, a obrir la jornada a les 9 més quart davant el conjunt de l'Espanyol en canxa eh, del ciutat de València i que, eh, per tant, haurà de lluitar contra un equip que les d'ara es troba lluitant per entrar, té remotes possibilitats, però està lluitant per entrar en la Europa League. Avui el Llevant ha estat bé els primers 10 minuts i serà realitat, però a partir d'ahir s'ha diluït l'equip de Lucas Alcaraz, que ha intentat manejar la banqueta en la segona part i, sobretot, eh, no ho ha aconseguit. No ho ha aconseguit perquè i se inventa en banda de Morales la cama canviada per Ivan López en la dreta. És cert que guanyes molt amb Ivan López en la dreta, però que en l'esquerra has desbaratat tota la defensa que es veia desequilibrada una i altra volta per la l'atac en dreta del València Club de Futbol, primer amb Feulí, Cancelo, després amb Barragán i Cancelo. Per tant, un llevant una esportiva que haurà de millorar prestacions de cara també a recuperar futbolistes i jugar prou millor, perquè, com dèiem, arriba l'Espanyol, un espanyol eh, que està lluitant per alguna possibilitat eh, d'entrar en la setena plaça que dona lloc a la Europa League. Per cert, Wichil xiulava Iglesias Villanueva, molt malament. Eh, primer anula un gol a Paco Alcácer que no és eh, gol il·legal, després dona un gol de, Orba, de Feulí que és fora de joc d'Orban en la centrada i eh, eh, trau una groga per a un jugador del Llevant d'una Esportiva eh, per, per a Sitz, que no era, que havia anat a ficar pau i, i finalment li la acaba mostrant a José Mari després de que li rectificaren a mi no m'agrada, crec que avui Iglesias Villanueva la sort que ha tingut és que el derbi ha sigut tan desigual que no ha donat eh, peu a més que uns i altres pogueren estar sobre el terreny de joc fixant-se en la piloteta però que la tasca arbitral en el dia d'avui ha tornat a ser dolenta eh, ha donat a ser deficient i de fet li han preguntat a un el dia d'avui per aquesta circumstància i ha dit que estava una altra volta preocupat en la banqueta veient com eh, la primera volta que arribava el València en àrea del Llevant Unió Esportiva eh, eh en aquest gol de Paco Alcácer la veritat és que era un gol anul·lat eh, d'una manera que no tocava i que eh, haguera segut avançar en 1-0 del València Club de Futbol. A la fi no ha eh, falta i ser gol de Paco Alcácer, a la fi, eh, gràcies a Déu, el València ha acabat guanyant per 3 gols a 0 al Llevant Unió Esportiva de cara a les seues aspiracions de la Champions. Les 12, entrem en el 3 de la tertúlia, vinga. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi en eh, esports d'un 90 sentit fins a la una de la matinada. El primer en arribar a la nostra tertúlia ha sigut Jaume Ortí, venia de Mestalla. Hola Jaume, què tal? Bona nit. Bona nit. Com estàs? pues bé, content i bueno, ben futbol i ben coses que segueixen passant uh mhm. -huh. i bueno, pues lo que estàs contant tu de l'àrbit que, que al final és el mateix de sempre, no? Eh, i sí. la, la sort és que avui el partit no, ah, no ha tingut res. No, eh? sí, la sort és el que és, que eren dos equips valencians que estaven siguent molt perjudicats uh mhm. -huh. i hi ha hagut dos jugades que, lògicament, l'home ha repartit. Un ha perjudicat al València i un al Levant, i a partir d'ahir diu, bueno, però, però ara, ha, ara ha, per, per, ha repartit per roïn. No, per, no, no, per roïn, per no, roïn. No, per, meditació. per això te dic, i, però que és que, vamos, el gol que t'anulen, després el, el farà xoc a l'altre equip, o sigui, ell ha repartit un error als dos equipos i a partir d'ara ja... <laughs> ja me igual, I la sort és que això, pues que que després les extremes pues, s'han aclarit, no? Perquè el Llevant jo penso que ha acusat molt el partit de l'altre dia al Sevilla, que feu per mi el millor partit i no tingué la sort d'aconseguir mm-hmm. alguna important i avui, pues, d'alguna manera, pues, va intentar, però València, pues, en la seva seguretat defensiva, tot, canviant com han canviat els defenses, pues, ha seguit en aquesta línia, i en això pues, pràcticament li, li ha sobrat per pa, pa treure tres punts que per a ells era molt important i per llevant igual Està per així també Saba Folgado que acaba d'arribar de Mestalla d'arribar també tots els trastos Hola Folgado Què tal? Buenas Bueno, què tal eh, les sensacions d'uns i d'altres després del partit per Mestalla? Bueno, jo crec que la sensació és la que, la que s'està comentant així tota la nit des del moment en què ha acabat el, el partit m'agrada molt el, la visió i l'anàlisi del, del partit que acaba de fer Òscar Óscar eh, Fernández uh -huh. y pues, si te di que no he visto cabrechas a futbolistes del Levante con se n'anaven de Mestalla pues, pues això ahí, jo crec que todo, tot eh? jo crec que te diu sí, sí. te diu tot això no? jo crec que sí absolutament sí. jo crec que és molt aclaridora esa imagen acaba d'arribar que estan pues, ahí dalt tirant a tot trapo en un derbi eh, Valencia en Superdeporte pues imagineu la de eh? pàgines que tiraran más Julián Montoro, director de Superdeporte, de tal? Bona nit. Bona nit. Quantes pàgines tiró demà? Un fum, no? El derbi. Sí, sí. Bé, bé, va bé. Va, va, va carregat, va, el, tema, va carregat el tema, no? <laughs> Un almanaque. un almanaque. Va, eres un almanaque demà, correcte. Bueno, pues... Eh... Massa tranquil, assegut, no? Tu l'has vist... Jo, jo titular... Jo, el primer titular que he dit avui en el programa és derbi, derbi fàcil, he dit. Però bueno, podia entrar tranquil també, és cert derbi tranquil, respetuós sense mm. violència bueno, eh... hagut una part per a mi irrespetu irrespetuosa totalment, uh mhm. -huh. és un grup de gent que anima molt al València bueno. i no tenia que dir les tonteries de dir de que a segunda i coses, això a mi me el que ho faig però jo això fa mal del futbol, de... eh jo... Bueno, pues igual, igual, igual, igual, igual, igual que el València va al camp sí. del, del Llevant i sí, sí, sí, no vamos a Turís pues jo he vist en algun moment de que en altres equips no ha passat el dia de, de l'Elx a mi me va donar satisfacció n'hi ha, germanament de les aficions del València de l'Elx però és que és un grup que se comporta fenomenal que mm -hmm. anima moltíssim i ahir per la categoria que està demostrant tots els dies i a mi me dol jo ho dic que dir perquè també, també, també, també. a mi s'ha de la seva opinió callar-li s'ha de callar Mm. no li ves tanta gravetat a, ah, bueno. a la cosa. Eh, Jaume, tu ¿cómo que te diga? Pues bueno, pues a la gent de Llevant a mi quan, pique, pique, quan jo anava al camp de l'Espanyol sí, ja i, i, i mos i, i a mi me, el dia de l'Espanyol tenia molt de cost un tiro i a mi me dolia molt quan t'ho feien i així pues, a mi me dol i ho tinc que dir perquè a més no m'agrada, ja està i m'imagina bueno. que és caldo de cultiu pues, i si caldo no, que el canvien Bueno, pues eh, es lo que ni Y el fútbol te, te este coses Y yo creo que... Yo ante que callaume Pero también entenc que eh, el fútbol te, te coses així cine que ahora dará ni mos ve de, de noves ni mos va a eh, semblar eh, algo estrany eh, que el València quan vaig al llevant pues, li reben amb crits i amb te eh, Cántic de chunga i al revés pase el mateix 12 5 señores eh, pintava una cosa i ha sigut una altra eh, eh, el primer que ha dit eh, ara Julián és derbi fàcil i que és cert que els primers 9 minuts ves el llevant amb la pilota que el València no acabava d'eixir eh, i s'ha capotada mig centre, mig sud que ha tingut Ivan, si és que s'ha anat fregant el pal de la porteria de, de Diego Alves i a partir d'ahir Algú mm. ha, pagat apagat l'interruptor sí. al llevant? S'ha acabat molt pront. S'ha acabat? S'ha acabat. No, 9 minuts ha, donat, ha durat 9 o 10 minuts. En el gol, el, el sí. que no ha pujat i el que després sí que ha pujat, eh, jo crec que el Levante venia de dos partits molt durs i, i jo crec que ni ha cregut ni, ni, ni, a lo millor tampoc ha vist la cosa tan clara per, com per a desgastar massa, massa, massa forces en esta batalla, no? En perdó. Uh mhm. -huh. Jo estic d'acord, jo crec que ha sigut com allò del, de l'efecte gaseosa, el virus del, del llevant, automàticament aquest efecte gaseosa s'ha diluït, el València s'ha sentat, torno a dir que estic molt, molt, molt d'acord amb l'anàlisi que acaba de fer així Òscar eh, Fernández, uh -huh. i en el moment el València s'ha sentat en el camp, li ha una velocitat a la, a la pilota, pues ha sigut molt, molt superior al, al Llevant. També estic d'acord en l'anàlisi que ha fet en roda de premsa Lucas eh, Alcaraz, el Llevant ha sigut molt poc contundent en, en, en l'àrea, vull dir... Ni en l'àrea ni en la majoria de Sí, però en l'àrea, de en la primera centrada de Parejo, Alcázar no se pot clavar en de dos futbolista i que botejar a la, a la red i, i després Fegulí també s'anticipa amb molta facilitat a, a, sí, però... a Toño jo crec que aquesta falta de contundència ha matat el Llevant a partir d'així d'acord en el que ha dit eh, però Julián no sé... el Llevant ho tan fotut i tan costera cap amunt que jo crec que inconscientment inconscientment ha baixat els braços han desconnectat <clears throat> s'han deixat eh, dur y se centraran ellas, pensaven en el, en el partido del cap de setmana a Cornellà davant l'Espanyol. En l'àrea s'ha reflectit, jo crec, el que passava en tot el camp, en tots els valors dividits, en, en tot l'1 contra 1, en la pressió, sempre havia un que anava... Sí, però era molt, han sigut molt mollers darrere. Mm. El Levante ha sigut molt moller darrere. Sí, però també tenia unes faltes, algunes per sanció i algunes per decisió tècnica, que jo pense que ara en puc fer un altre paper, però això és, el entrenador és el que té la responsabilitat, no? jo el que crec és que ha hagut el València sobretot al marge de, dels gols que, que sempre dibuixen un final bonic sobretot acabant el partit lo de lo d'un jugador que jo penso que no va celebrat perquè pensa que estan així les coses males mm. i una que li ve pues, no tenia mèrit, no ho ha fet per després, si ho ha fet al revés, per humildat. Ara, ara contarem alguna cosa de, de, de lo de l'Ebro, però, però el, jo t'he dit que el que tu penses, si no és al 100% del que ha passat, Segur. és al 90... I jo antes, no, antes d'això vull eh, ficar una, algo que és un recordatori mm-hmm. d'estos mm -hmm. dies que ha passat en el jugador Musacho de, del Villarreal, que sí. crec que és una ratxa horrible que té el Villarreal, no ho peneix perquè pensa que és un equip de, des de la revelació i que aquestes lesions, sobretot, país que vaig a Molt fotut, triat eh? un dimoni, els millors jugadors que millor en forma estan un darrere d'altre i sobretot està ha sigut una lesió ja uh mhm. -huh. molt lesiva per tant, pues, sí, això dins del que és el deport, pues, és una ratxa mala i el Villarreal segur que se recuperarà sí. i des d'ací, pues, els millors ànims i que són ratxes roïns i, Fins i tot jugar... independentment de la rivalitat en efecte mos dolen molt perquè el deport eh, a vegades és molt cruel fins i tot crec que era Otamendi el que li, per Twitter li enviava eh, sí. ànims a, al mateix eh, Mateo Musacchio bueno, eh, estàvem parlant de lo, de lo que passat avui en Mestalla de que en aquest minut 10 eh, apaguen l'interruptor el interruptor eh, i ha aparegut Iglesias Villanueva estava encomanat al principi mentre Julen s'incorporava a la tertúlia la sort que ha tingut Iglesias Villanueva és que el partit no ha tingut res perquè Iglesias Villanueva ha estat avui no estic d'acord amb això és que, és que es van veure un senyor que en dos jugadors importantíssims guerra l'únic que passa que els ha repartit si aquests dos errors van en un equip era canviar total o no mm -hmm. cert els mateixos errors que li fan que al València el perjudica uno i l'altre li beneficia, li cauen al Levante a favor o en contra, o sea, els errors estan ahí, lo que passa que s'han repartit, bueno, a partir d'ahir... diu... No, no, jo, jo, és, jo estic dient que ha fet un molt dolent arbitratge. No, però això t'he dit que... No ha fet un molt dolent... El que passa és que El, el, que ha tingut de el derbi... Pues però després dels dos errors que ha fet, si ens doneu compte, el partit ha sigut molt deportiu, sí, sí. eh, s'ha jugat eh, no cada un en el ritme que podien i jo crec que en el fons també el que heu dit vosaltres, jo, no? I tu has viscut alguna d'elles, Jaume, sí. jo la por que tenia, i crec que Julen també tindrà alguna... li, li, li rondarà pel cap és que el València moltes voltes quan ve de eh, eh, sí, sí, sí, sí. partit en el qual ha sigut molt perjudicat de manera arbitral jo quan he vist la primera jugada dic ja estem ahí al primer al, al següent partit que juga el València va desbocat en el minut 1 ja va demanant penals ja va demanant groc i se centra més en la polèmica arbitral que l'envolta que en el rival avui el València tot i que venia d'una setmana molt fotuda a nivell arbitral s'ha entrat en jugar al futbol sí però, però bueno perquè realment les coses han vingut a Xina però a la primera de canvi un gol que és espectacular, te l'anulen i, i l'error és horrible i després ja te dic jo quan tant d'alguna manera València ha marcat doncs els mateixos amics del Llevant que estaven en mi sentats m'han dit ja estem empatats en, en error i bueno, doncs anem a començar a jugar però és de veres, és que claro cauen en una banda però el, el nivell el que passa que l'equip 1 i l'equip 4 pues no han donat motius perquè, salvo la, la famosa targeta que l'ha donat a uno que no era... I després l'ha rectificat. Supoc l'ha rectificat. Després la, la que, la que no l'ha ficat doble. Que... No, no, no, no, no. Però que ha sigut una xuba que tampoc més allà donava, no? Per tant, jo, eh, repetís que jo penso que el llevant avui, al marge de que ho veia difícil, venia molt surrat d'un partit, superpartit que feu, d'entrega físic, i jo també te dic que m'alegre que un jugador que va ser de València avui no és que era, no sé com estava, uh mhm. -huh. que era Sissoko, uh -huh i creense que físicament pues sabe aportar jo a no treure-lo dic bueno pues per lo menos <laughs> tu per ahí ho has vist eh, eh, jo crec que està en a Oltres de València quan ve d'un sí, partit sí, sí. se diluís en el principi del següent partit i acaba, acaba sí. desquiciat i un està desquiciat, el, el un ha tingut ha el cap fred ha controlat bé l'ànim en, en aquest aspecte no? Uh -huh. i i sobretot després de que bueno, els primers minuts ha, eh, ha eh, hagut també crec una, una xua que, bueno, que pot ser que mm. pegui en la mà d'un xua del Llevant el, el gol anul·lat que era clar el València ha controlat això bé i per lo de més eh, Iglesias crec que ha estat fantàstic ha fet un partit sí, després que no fa falta que perfecte i només ha errat en les dos o tres xuaes més importants del partit. <laughs> Lleva, és... Llevant d'eixe... Llevant d'eixe... <laughs> tenia, un, tenia un marró important perquè el, el, sí. els mateixos superiors d'ell l'havien ficat e- en un apuro importantíssim en este partit a l'haver apuntat directament a, a, als dirigents, a Nuno, al València entonces, clar, ell ve así, ell ve així i diu, què faig? eh, li pite a favor, no, no, en contra... Ho molt bé. No sé... Pues, per cert, bueno. com està el tema vostre en la Lliga? Eh, no, aneu cap no, endavant? O... No, d'això no vaig a parlar res fins que... A veure, un secret de sumari. Se pronuncia algú. Ah, pues ja està. És que això ha sigut un rumor, però jo no ho he vist físicament en algun puesto... No, no, no, sí, sí, sí que sembla que han proposat eh, per a sanció, bueno, vamos, dir, la xuminada de tal tamaño Ara, això no, no, I els no que li contestaren no li van a dir res al senyor Iturralde, era? uno que el Iturralde... a, fer, a juzgar-lo com si del primer sí, dia... Sí, bueno, però és que a més de Iturralde, que, Iturralde que és hincha de l'Atleti Bilbao, confeso, pues lo que hauria de fer és tapar-se una miqueta, el, en este cas. Eh, Folgado, Will Valencia en efecte, a nivell de testosterona no ha sigut revolucionat al terreny de joc, no ha sigut passat de revolucions, per dir-ho per millor dir, i tot i les jugades d'Iglesias Villanueva, eh, les errades d'Iglesias Villanueva, no ha estat eh, massa beligerant sobre el terreny de joc i ha tingut el cap fred, que és el que a voltes un no té por quan ve el València d'una errada arbitral grossa o d'un que... partit eh, complicat a nivell arbitral. Sí, jo crec que de, és destacable també avui del, del València la tranquil·litat amb la que ha afrontat el, el partit, la solidesa que ha tornat a, a exhibir sense Otamendi, sense Gaia i sense Piatti. Estem parlant de tres futbolistes que són titulars que avui no estaven. Un darrere, altre en una, en una banda també en la zona defensiva i ara ves condicionat en defensa en dos, eh, en dos absències i altra en banda esquerra el que volia dir que la teua banda, la que millor ha funcionat al llarg de la temporada, no estava completa. Eh, tot i això, el València supera les, eh, les absències, no s'ha deixat eh, dur per la primera errada arbitral, haguera sigut molt fàcil que el València haguera perdut, haguera perdut els nervis després de donar-se compte que en la primera jugada era altra volta perjudicat per altre àrbitre, tot el contrari eh, ha sabut tornar a marcar eh, pronta i després apenes ha concebit ocasions del llevant dona compte que les ocasions del llevant han arribat de fora de l'àrea on hi en jugades aïllades vull dir que no formen part de cap acció combinativa ni de cap continuïtat en el xou per part de l'equip de Lucas Alcaraz el primer llançament d'Ivan López al travesser en una arrancada en diagonal del, del lateral pense que Lucas Alcaraz s'equivoca se donar-li tanta banqueta a, a Ivan López i després l'altre llançament també és de fora de l'àrea a càrrec de, de Morales el que respon és cert amb una gran parada Diego Alves però són dos accions eh, aïllades no hi ha hagut cap continuïtat en el joc del, del Llevant i després jo crec que el més destacat en el València és que eh, fins i tot ha arribat un moment en el que s'ha donat compte que ja no feia farsa, falta eh, gastar energies ha baixat les revolucions ha començat a tocar. Hi ha hagut un moment, ja abans ho comentàvem, que la grada li ha pitat al València perquè estava... Eh, Sí, eh, això, portant a terme una, una possessió, una, possessió, una possessió molt llarga i apenas profunditzava i jo crec que el València s'ha donat compte que ho tenia tot tan fet que ha arribat un moment, Jaume, que ha baixat el peu de l'accelerador Sí, sobretot Parejo, que és dur. el que dirigís a l'equip, lògicament, el que li dona però perquè, no li, però perquè no li feia... No, no, no, que no li feia és falta. que ell estava administrant els temps i els moments que està passant. Jo crec que l'Olància ha entrat en estat d'hibernació, que, que, que se mantenga l'expressió, eh, tal i com ha vist el partit. Però perquè... ha sigut ell el que ha apretat el botó perquè no li feia falta. En efecte, no li feia Partit falta. Partit del dissabte. Clar. Mira, anem a entrar no, no, no, clar, Esta clar, és clar, la primera clar. volta sí, no, en la no, qual sí, el sí, València, sí, lectura. en el tram final, alça el peu de l'accelerador i esta és la primera volta sí, sí, en la qual Nuno fa un partit, perdó, fa una alineació pensant en el partit següent que té. I per això avui Barragán es queda en la caseta i d'entrada es Canceló. Fins ara, Nuno sempre hauria triat, yo lo deia, els 11 millors són els que juguen. Avui, per primera volta, Nuno ha, jo... mirat, més, ha mirat més enllà. 12 i quart, fem una pausa, parlem d'eixes i d'altres coses que ha donat de sí el derbi, que ha donat per a volt, tot i el 3-0 fàcil per al València Club de Futbol. I recordem en el Twitter què us ha paregut el partit, arroba esports 97 nit, 12 i 16. Fem una pausa i continuem. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Si te agrada el sport, esta es la tegua obligatoria. dia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 17. Esta ha sigut la primera volta que, com deia abans el eh, Folgado, el València ha del botó perquè ni, ningú li, li apretava i que Nuno, per primera volta, ha deixat de triar els millors 11 que ell pensa que estan per a jugar i ha fet una variació sobre ella, que és que, per exemple, avui li ha donat descans a un futbolista com Barragán de cara a el que ve el dissabte a les 4 en el Camp Nou creieu que marca un abans i un després, el fet de que l'entrenador vull dir, de cara al tram final de Lliga en el qual el València resta en 8 jornades i se ho juga tot com la resta d'equips en el moment en què hi puga va començar a anar donant descans i a dosificar alguns futbolistes. No, però home, el que passa és que venia també de tres partits, en, en Villarreal, Atlètic i el de Wii, no? Entonces, pues sí, i bueno, Cancelo a veure si el té que ficar en, en el Camp Nou també, eh? <laughs> No? Vols dir? Ai, no sé, la gent estava encantada avui. Home, Cancelo... Home, és que aquestes coses al públic li agraden <laughs> i sobretot però, però després, si resultava bé... Després ves al Camp Nou en Cancelo, eh? això, és, ja, ja, ja. això són les altres calces. El que jo crec, de totes maneres, és que són hores de vol que el mateix entrenador va maurant cada partit, sempre va superant-se, va fent coses eh, de més trellat que ara que dius, has atrevit a jugar este partit pensant en el, en el següent i això vol dir que comença a, a dominar coses determinades que l'experiència li està donant no? Mm -hmm. Jo el que crec que això en el Rio Ave no era tan important. Eh? el Rio Ave això no era tan important. Sí, sí. Jo crec que lo, el, el, a mi m'ha sorprès el canvi de... Bueno, la presència de Cancelo en l'11 titular i que deixaran la banqueta a Barragán perquè crec que molts poquets tècnics avui tenint en compte que ja anava, que no anava condicionat en dos baixes de dos titulars en defensa, un era Gallà i l'altre era Otamendi, s'hagueren atrevit a restar altre titular habitual i muntar una defensa totalment novedosa amb tres futbolistes que no eren habituals, com Orban, com Bezo i com Cancelo, i deixant només un titular com, com Mustafi. Jo Però crec que... no t'oblides de, del jefe dels titulars, eh? que és el porter, que clar, això... Sí, però que... Ja, ja, però dins de la defensa eh, està de, clar... De 4-3 no habituals. No habituals, sí, però és que Mustafi, el porter li condís molt. Mustafi està bé en el Mustafi paper, en el paper de, de Otamendi. De jefe, avui, sí. Dir? Sí, de jerarquia. D'exercir jerarquia i... I l'ha admitit, eh? admitit. Encara que en els primers minuts, jo sobretot... Jo crec que fuego, eh? fonamentalment per a mi. Eh. Haifo era el que estava pendent de darrere i donava ordres en la, en la transmissió. Jo avui l'he vist parlar més. Jo avui eh. l'he vist parlar més, més que d'altres partits quan ha començat s'ha donat compte que el llevat tenir els primers 5-7 minuts mm -hmm. era superior, no parlava de parlar, no parlava de les instruccions, col·laborava molt en, en Mustafi i en, i en Bezo, hasta que s'ha a compte pues, que l'equip ja eh, anava soles i anava a superar al, Mustafi avui anava... Llevant, però jo crec que lo de Cancelo, eh, mm -hmm. jo li dono molt de valor a, a lo que ha fet Nuno, perquè ha mostrat ser un tècnic en este sentit, valent, jo crec que pocs tècnics avui hagueren restat sí, un altre un altre defensa titular tenint en contra els dos baixos. De quatre, perdona, perdona, de 4 se te cauen dos. I tu restes uno. I tu encara en restes uno i jugues amb tres de 4 no, no habituals. és un en eh? defensa, eh? en efecte, sí. Nuno hi ha agarrat un risc. Sí, sí. I més que Cancelo no és un no habitual. És que no juga pràcticament mai. Per això. No és... Sí, sí. Orban és un no habitual, però no, però... Cancelo i Bezo no juguen pràcticament. Ahí, est ahí, estava, ahí estava el... el... I Bezo, i... clar, clar, clar. Altre, altre sí, que sí, que sí. valor afegit el que diu Salva. La definió és aixina o sigui, ell eh, carrega més el risc encara uh -huh. en un jugador que té una, un futur molt bo, però que en aquest moment pues, té dubtes el que estàs dient tu. No el vaig a, a convidar a que vaig al meu camp, de moment però bueno, després Will jugador pues, ha sentit a gust el, el, els aconteciments del resultat eren favorables i s'ha atrevit a fer-me coses de lo normal i al públic pues, volia un poquet de cachondeo en aquest sentit i ho ha agraït <laughs> algo de referència a, a la marxa que li ha donat Cancelo eh, sí, en, la, en, en la segona part sobretot en la segona part i és que ha Folgado l'invent que ha intentat fer Alcaraz l'ha dit eh, malament eh jo crec que s'equivoca perquè Ivan López ha de ser titular indiscutible, crec que en el llevant sí. en, en banda dreta. Posar ahí a Morales alguna volta te pot eixir bé, però ja és eh, pues, eh, reconvertir a un futbolista que ofensivament te dona molt, perquè Morales ofensivament te dona molt, reconvertir-lo a, a lateral, que és el que té velocitat, que per a ell perfectament pot ser a soles la banda dreta, però ja restes, crec, eh, ofensivament a l'equip posant a, a Morales de, de lateral i deixant a Ivan López en, en maqueta. S'ha vist en la segona part, quan ha entrat Ivan López, com ha millorat la banda dreta del, del llevant. I després lo de Toño no ho entenc, que encara fa l'explicació de que no li agradava com estava funcionant Issa, Issa banda amb, amb Toño, però crec que el que ha fet és, eh, és pitjor. Lleves l'únic lateral esquerre que tens, perquè Juan Fran estava eh, sancionat i no podia participar. Uh -huh. Col·loques a Morales un interior dret reconvertit a lateral dret en banda esquerra per a jugar a cama canviada i no sé, a mi aquesta decisió de Lucas Alcaraz no m'agrada. Massa per Mestalla, no? Massa per a Mestalla, sí. Mm. Massa per a Mestalla. No entenc tampoc perquè senta Navarro, últimament, sí, no, no, últimament el relega o a la suplència o el deixa fora de, de jo convocatòria. Jo pensava que l'havia guardat eh, per a este partit no. i, i tampoc ha comptat en ell i dic, bueno, pues, vale. No. Però a mi m'ha estranyat, clar. Ell sabrà massa i m'imagino mm. que eh, quan un equip està en la situació que està, pues busca vegades coses extraordinàries per lograr coses normals, però que <laughs> el que du aquesta responsabilitat aquest moment pues, és també que ficar-se en el seu Sí. Eh, certament, eh, en el dia d'avui també hem tingut ració bona per a parar i hem de parar prou des davanters, per lo que ha fet Alcácer i per lo que ha fet Negredo. En lo que ha fet Alcácer, senyors, en el primer gol, estava ara revisant el vídeo, i s'ha jugat en la que ell la dona d'esquenes cap a un costat, el tot ben el tir en la terra, Salsa inmediatament. inmediatamente, ah, tenido de estar. Salsa se va a buscar el, remate. remat. remat. Parejo ho sap, aguanta un segons la bola davant la passivitat del defensa, de la defensa del llevant que no li tapa i quan fa arriba de, de Alcácer la centra ahí en un terreny que en principi sembla de no ningú, però i el primer pal, és, Alcácer el sap guanyar com ningú, és, altre bon partit. De és destacable el que tu dius, de que ell, jo en aquest moment ja he vist, l'han tirat igual després la falta donarà l'avantatge, però mm. és que lo, los que quan rematen i se moment, jo no pensava que era Paco, de veres, <laughs> perquè dic, este no pot ser, i veu res ahí, <laughs> que és això que, que ha passat, no? I la veritat és que també tens que valorar que el primer gol que li anulen, el medi de fer el gol el fa, encara que de l'anunci. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és, és difícil. Que ha tingut, pues, pa, Paco, ell s'actua la controla molt. No, no, però és que la fa controla eh? molt, molt la controla al, molt al company, controla molt el valor on està per a no avançar-se, el que fa... ell sap que ell arriba normalment. Però jo em refereix que el gol que fa, el segon, sí, sí. bueno, que és el, el vàlid, la veritat és quan li pega i quan desplaça el valor de la possibilitat de que el porter pugui arribar, és que ni s'ha tirat perquè l'ha col·locat tan bé que dic, vamos, ha sigut espectacular i és una jugada té un, eh, lo que està clar és que Paco Alcácer és diferent a qualsevol delanter centro que coneguem. Té una personalitat en el joc que, que el fa sorpresa i, sí, bueno, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, si li dones aquests metres que, que avui tenia ahir en, en no, l'àrea... Saber si cal la puntera... Lo, lo més normal és punxar, que, és que, com que si te fora alguna segura. una cobra que te punxa i... <laughs> Sí, la, veure, mata. No, te fica te mata? Sí, sí, sí, sí. unes <laughs> picades ràpides i, i ja està molt, espectacular, molt bé. Certament, eh, Salva, en aquest primer gol, eh, lo que al de davanter eh, s'haguera eh, posat o, o s'haguera fartat de protestar Mm. -hmm. se, se va per el remat. No, no, no, això és positiu. Eh, jo, I a més, jo crec que el València té dos davanters totalment diferents, crec que també totalment eh, eh, compatibles. En el tram final del partit tampoc Nuno ha volgut juntar-los a tots dos. L'agrada molt... Jo he vist gent que s'alçava quan el que substituïa Nuno per a donar-li entrada negra era el Cáceres hi havia molta gent que s'alçava per a protestar el canvi perquè ja la gent vol veure-los jugar més voltes eh, junts i últimament Nuno ja no, ja no aconsegueix esa, esa oportunitat. El... Són dos davanters eh, diferents, però crec que sí, són dos davanters totalment compatibles. Són totalment compatibles. Amb, jo, jo estic segur. I te vaig a dir més. Eh, a mi me dóna la impressió, per exemple, que eh, la sort és que la cosa avui, avui la festa, el del Villarreal, eh, substituïix en Paco Alcácer i s'enfada. Mm -hmm i avui sí que ha més templat sí, perquè ho, de marcar... ho com un prèmit li hem fet un prèmit i, bueno, uh mhm. -huh. i jo de totes formes vull destacar un jugador uh mhm. -huh. que la veritat és un espectacle per el que és Parejo a mi me plena, me sàcia pese que després, clar, tot i que treball i la quantitat de valors que toca pues és cert que algú s'escapa però quan està en forma és, és veure dirigir un equip com si fora el, el director d'orquestra i de veres que és un espectacle i Parejo en guany, Julen, està de tal manera eh, ajudant en les tasques de tancar en mig i la pressió que acaba mort els partits no, acaba mort sí, i que avui ha vist la primera targeta del tercer cicle sí, vull dir, si encara, quan alguns encara... no han completat el primer <laughs> Però és que, que s'aposten que encara se queda ahí a 4 a veure... <laughs> vols dir eh, que, eh, tu creus que està ahí, ahí, ahí? home, li queden 3 i queden 7 partits Mm, la tercera cicle és de 4 o és de 5 també? Sí, de, no, no, de 5 el tercer de 5. Però bueno, que, que estarà ahí la cosa, segur. O sea, y ahí. Però és que, a més, aquestes faltes, la manera de fer-les és que és propenso que al Xeta, perquè no és el típic jugador... Perquè no sap fer faltes. No sap fer-les, claro. és com els davanters quan fan claro. falta. Pues ell la posició que té normalment quan això canta molt i diu, és que és de veres que és Xeta. Eh. Sí, eh, eh, eh vull eh, agotar tres, que molt paregudes a la de Parejo que no han sigut tarxeta, per exemple, no? Però... Sí, però és el que dic jo. El personatge que les fa és diferent. La manera és que eh, és antiestètic, o sigui, que parece que quan farà falta d'ixes... Canta. <laughs> Canta. <laughs> canta. Se li ve molt. Claro, sí, sí, és que no, no és el mateix. Eh. Tu, la mateixa falta la fa Javi Fuego i no el pite ni falta. I és la diferència, perquè saber ficar el valor, la forma... O sigui, això és l'especialitat d'un puesto determinat. I en este cas, Parejo, pues, no lo sé, seu, però bueno, pues, però mira, ho intenta. Tens que anar a fer una lliçó a, al comitè d'àrbitres sí. per a que sàpiguen valorar eh, no, no, és que la no intenció, és que, sabien, és que fan. quan un jugador eh, té intenció, quan no, quan sap fer oh, faltes, quan no... Això És molt difícil, però hauria de eh. ser... Seria lo, lo idoni, vamos, lo, lo ideal que... Pero entonces lo que, que un árbitro és un comitè de, de, de no sé, de psicòlegs, psiquiatres, <laughs> perquè al final tot aquestes coses predominen sobre sobretot. les coses. Sí, sí, tindries que ser pa, pa resoldre aquests problemes que es veus tan normals, claro. No, però és ells, que la, la mateixa ells, falta, ah, eh, segons qui la fa, ells és no, voluntari o no. Ells no tenen altres problemes que resoldre. Ai, no, te pareix poc. En, en, els problemes que creen. En el futbol... Els problemes que creen, no? Eh? A què te refereixen això? Eh, no, perquè hauria, hauria de... Estudiar, actuars, eh, definir criteris, totes aquestes Saber coses. Saber que Parejo està fent Són les coses que tindrien que estar sent foren... els àrbitres tots els dies. Que penso si cobren. foren professionals... Bueno. Però és que els penaltis de la mà que diuen o les faltes de mà és que és una risa. Segons el comentari que fa, li añadir sempre als jugadors determinats la intenció uh -huh. i als altres la intenció en contra. O sigui, no, no, és que sí que li ha, li ha volgut fer, fer manos voluntàries, l'altre no no, és que la mà no venia, o sigui, una quantitat de coses i històries que siguen, que s'inventen simplement per defendre no ja la realitat, sinó la, la seva realitat. I perquè un àrbitre no està obligat a ficar en l'acte tot, tots els incidents segons, que passen. És perquè no tenen capacitat de ficar en l'acte ah. segons quin equip Bueno, però no la tenen perquè ningú li la <laughs> dona. Perquè es queden un poquet penjat mirant el, el, sant, el milagre i diuen, no, pues, ja Vull està dir, bé. Que, que si jo sóc un assistent de l'àrbitre i un xor no. i me diu que cara tienes... Julià quan segons fa... qui siga el xor, quan fas l'acte... ho puc ficar en l'acte. Pero si és un atrechoador, puc, no, no ficaron. No, no, és que saben más a que, segons lo que digues en l'acta, ¿Eh? té no, pues és el càstig. I entonces, quan van a fer l'acta, pues, segons qui és, diu, i macho, vaig a llevar-li brasileña. Bueno, I és, pues això, és que se repeteix tots sempre. Tots aquests xanxullos són, és eh, que, és que fan... Que, són els extradeportius. Que generen violència en la gent, i, i no, no, crespen, i, jo, no, i la gent s'enfada, ah. i la gent s'indigna. És injustícia. Jo ho escrivia avui en el, defensa de Levante, en la meva columna, que jo, jo no crec en els complot eh, lo que sí que crees que no. els lo que sí que crees que els àrbitres són influenciables y saben muy bien lo que se juegan porque se juguen més de 150.000 euros cada año que es chular en primera división y ellos ya saben qui pesa y qui no pesa y en quién se la pueden jugar y, y en quién error, se... la no, no, no, no, fas... eso es lo que n'hi ha que netejar eh, ah, amic, ah, amic. Això... según a le li el error es que el penalicen o no le penalicen el año pasado Aiza Gámez expulsa a Cristiano Ronaldo i acaba la temporada baixant a segona divisió i si missatge arriba a l'àrbitre es que lo, això és molt sagrat. Després Cristiano va i, i te diu me estàs robando i, i no passa res. I no passa res. No, no ho fiquen en l'acta i no, aquí no passa res. Però tu vas repetir molts viatges i no passa res. Ja. Correcte. I, I, i si que t'estan robando ho diu un altre, sí que bueno, passa. 12 i mitja. És que este ho fa de broma i l'altre que t'està robando ah, ho diu en eh, sèrio. Eh, diu en sèrio. Ah. Ses, ahí, ahí està el matís que dona eh, Ortí. 12 i mitja, fem una pausa per a la publi, tornem, llegim missatges en el Twitter, la pregunta en el d'avui, què vos ha paregut el derbi i continuem. Així a Esports 97 nit, en la 97 post de Radio, fins a la una de la matinada. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas pelarte. tu snack de horno. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Facebook. 12 de la nit i 32 minuts. Eh, si pegueu un passatge per el Twitter, arroba esports 97 nit que diu sí, eh, eh, eh t'he preguntat què vos ha aparegut el derbi eh, Dràcul diu molt desnivellat pareix mentida que en pedra allí però molt, per molt pena de Negredo que no es xiularà Sergio diu un equip per, que perdent 1 a 0 no pot anar perdent temps i jugar-se la permanència per això sempre diré que llevant des de segona Xavi Simón diu molt desigual el València molt superior Javier MT lunes 13 fatídico para el resto de la liga excepto para el València. Javier Atance diu muy flojo el partido. César diu lo de cancelar el sitio de Fegulí puede ser un ensayo para hacer lo mismo en el Camp Nou y que Álava trabaje todo el partido. Lo que no sé si Barragán tiene cuatro grogues. Pues ahora tú, dic, igual. vols. que a lo mejor estaba mirando que estén Digen, que estaba mirando en eh, uno, pero al partido següent, Ya a lo que estaba mirando es que Barragán tenía cuatro grogues. Pero también, si el trau después, también el Risk, también eh, igual. Bueno, Avi Ramírez, eh, que per cert, Avi Ramírez, ens ha enviat la foto del seu nebodet amb el pòster d'Otamendi. Avi Ramírez és un oient, Juren, que mhm. volia com fora un pòster d'Otamendi des que traguereu en súper, en la salutació del 04 en ells i eh, eh, Arturo el nostre tècnic, va trobar un diari i diguem, tenim un pòster, i me'l va escriure pues jo el vull quitar la setmana que ve, passe per allí vingué, li dugué pernil a Carlos Bosch que segur que no te'n donaria no, no, Bé, no, no, no donaria. estic enterant ara de la situació ah, amic, <laughs> perquè altres quan mos, quan mos porten mones sí que les pugem a súper hi ha altres que va al pernil i se'l queda bueno, a lo que vaig el cas és que Avi, que és un tio fantàstic i un, oient, i un oient habitual Avui ens ha enviat fotos del, de l'Anna del, de Bodet fent la salutació ja amb el pòster de, de Otamendi, unes fotos molt xules que teníem en el Twitter del programa, i ara pues, ens envia el, el, el seu tuit, ara que l'he vist, me'n recorde i li dono les gràcies per enviar la foto. a Ramírez diu, Manolo Negredo se ha emocionado al marcar el gol y no l'ha celebrado por eso, se ha abrazado con Alcácer y el banquillo. Ara pararem, després d'això, del primer que anem a parar de Negredo. Eh, Fer diu, muy superior, muy superior, si el Valencia hubiera apretado un poco, se llevan cinco. Eh, Iván, me ha gustado todo el equipo y la afición. Ahora el Camp Nou a pelear. Fran Badía, he pensado lo mismo, flojo. Eh, y, por otra banda... Ah, no, eh, he pensado lo mismo, creo que se repite lo de Feguli. Y por otra eh, banda, Orban y Gallá. Arcadio Pérez Diu es donde clases al llevantinistes para distinguir un singapurés de un chinés. Amund, Eh, Sergio Diu podría decirse que Joan 40 minutos el Valencia ha 3-0 Paco Diu, el Valencia muy superior, pero había que ganar y coger moral para el sábado. Buen cancelo y me alegro por el gol de Negredo. Paco Velda, eh, sinceramente, el derbi de mitad es Mestalla Levante. Fran Badía, Diu, Barragán, Mustafio Tamendi, eh, Orban, Fuego, Andrés Parejo, Cancelo, Alcázar y Gallá. Está donando ya la alineación, pero el Camp Nou Alcázar Cancelo y Gallá de, de, Acompañante acompañante Alcázar. Vicente Pascua, diu, ha sido un para el al y y San vestido del Barça y todo perafero a Amund Amunt. Eh, ese que dio, grandiosa esta foto, se me corta hasta la respiración. Este es un equipo que es el momento en el que se abrazaban en la banqueta el gol de Negredo. Eh, Fausto, que dio no seamos tan tiquismiquis que en el campo de Levante nos dicen de todo. Víctor que dio que ha pasado a la curva, sin ella me estalla vacío, solo soy a los del Levante. Lo mejor cancelo, lo peor no jugar a nada. Eh, José Martínez San Juan dio, eh, digamos que el Valencia no ha querido hacer sangre pensando en el Barcelona desde el 2-0. Siempre en Estadio 1, hay equipo 2, fichemos a Cancelo. Mucha proyección, tanto lateral como extremo. 3, si no fuera por los cuatro últimos puntos mm, que nos robaron. Eh, probaría, 4 eh, probaría a Enzo cuando vuelva al lugar de Parejo. Visión de juego, distribución hacia atrás también la tengo yo. Eh, Tito Willis que dio a pelear y a ganar. Burgos que dio este llevan tira falta y sacó una vertebral de la terreta de Sánchez Valencia superior, importantes gols de Alcácer y Negredo Joan, que dio la imagen de fuego en la celebración del gol de Negredo es de mm. capità, mm. el primer que se la cuenta es así el tío folgado en la retransmisión. Y no agradaría parar eso ara. Val, perfecto. Toni Campos diu el problema de arbitraje actual es simple, Están utilizando els mateixos métodos al segle 21 que al DNU, Pero ahí sí que no pueden fer en España. vull FIFA no vol la tecnologia i no la vol, punt i final. Sí, però ells no evolucionen tampoc, eh? eh Miguel Ballester diu Javi fou un crack arribat corrents per a Negredo després del gol i Hidalgo, és un capità eh, que sap que ho passa mal. Bolte diu el meu nano d'aniversari, en 6 anys disfrutant del derbi des d'Almeria, mon pare vingué de visita al fin de i Sant Vicent ens ha donat sort Kevin Perpina, que dio buen partido para preparar el del Barça, partidazo de Cancelo, golazo de negro de Rodrigo a más, un per siempre. Manuel de Amigo, Manolo puede que seamos el equipo de primera con más goles legales anulados. Basta ya, hombre, arbitraje profesional ya. Manuel Gila, ¿qué haces hablando del Valencia? Mañana hay Derby Champions, pasito a pasito, me encanta cómo nos ignoran. De ahí se te paren a tres Que sí, que después venen a Valencia y monten festivals bogrosos. Pero así així toches 10 del de Valencia. Es lo que tenemos. Eh, Antonio Jiménez... Sí, el club, el club alimenta también eso. Sí, sí, el club alimenta en efecto Eh, Jiménez, en Fútbol Fantasy, posa sols a Negredo y Alves. Mira, ahora tú mire. <laughs> que no estás mirando. No te lo mirando. <laughs> Eh, Manuel Giradiu gracias por estar ahí siempre. Pues eh, gracias a tú por estar. Muchas noches. Y Alex que eh, nos robó dos puntos Teixeira y Arminio debe ir... en pensión se le ha acabado el tiempo, no antes más a... Sánchez Arminio, que se empacha, que se retire, que le pague la pensión. La ya, Vale. Negredo marca el 3-0 en el mm. minut 93 un chicharro bestial uh, veia un amic que, me di, que ficava en Twitter no ho vull veure per la tele però si no és tan bonic com he vist en el camp i, i li he dit míralo per la tele que te va agradar més I en el camp era bonico mirant el vídeo és més bonic encara com acomoda el cos què li passa a Negredo? Negredo sap que ell no està bé i està fotut per això i el que ha passat avui és que eh, no tenia ni què ell sap que no està bé i per què no es bé en els minuts no que volgut, el terreny de joc no ha volgut glòria no ha volgut glòria en efecte perquè, no perquè ell és el primer que s'exigís més a si mateix i que sap que no està sent un jugador que ha costat 27 milions d'euros i a mi que això ho sàpiga Negredo me dona bon rotllo jo Negredo sóc el primer que li demane més que un davanter s'endria que costa 27, 27 quilos a banda de baixar-les al pis i, i, i aguantar la pilota per a que arribin de segona línia, que ho fa molt bé a banda de fer gols, per això costa 27 quilos però el problema és que ell però, ell, eh, però, passa igual ell ho sap ho sap i la reacció d'avui, per a mi jo crec que a part de la reacció d'avui que pot semblar preocupant, jo crec que pot haver-ne un abans i un després en el tram final del Lliga per a Nevedo oh. jo, jo crec que la reacció d'avui no és preocupant Eh, jo quan contava lo de Negredo contava lo que, lo que, lo que veia que és lo que ha passat mm. Negredo se'n va i estic d'acord i no celebra perquè està cabarejat perquè no li les coses, fa un golàs i pel que siga pues, no ha volgut eh, no ha volgut eh, celebrar-lo el primer que se dona compte és Javi Fuego que Ay, és el primer que se li tira al coi se li enganxa i automàticament comença a fer-li una sèrie seguida d'escoltetes, que jo ara, perquè, bueno, no tinc l'ocasió encara d'haver vist la, la seqüència, ara quan arribi a casa la, la miraré, però Fuego ha pogut estar menjant-li l'orella a Negredo aproximadament un minut mentre la resta estaven allí també tocant-lo, eh, festejant-lo, però Fuego no li soltava el coll i no, sol, no parava de dir-li coses a, a Negredo perquè s'haurà Conte que no celebrava el, el gol i a partir d'ahir no crec que siga res eh, preocupant lo de Negredo, simplement que ell mateixa no estava eh, còmode amb la seva situació i avui, quan ha marcat, pues, pues ha decidit no, no, no festejar, igual que quan ha acabat el partit, automàticament ha sigut el primer en guanyar el, el vestidor. Senyors, ui, negre, eh, la avui, no celebració, que, que com ho veieu? Ui, en, en més minuts que tres dies, ha estat molt, no només el gol, ha estat molt bé, no sé si perquè també no tenia l'oposició d'altres vegades, però les baixava totes. A mi m'encanta com les baixa a la primera i les dona totes bé i les dona totes orientades per fer el xuaor que li la dona i el gol, el gol Bon, me, recorda, me recorda molt uno que li va fer al València en, en Sevilla que molt feu eh, <laughs> però és, és calcat calcat, que dies, mm. no pot ser mm. eh, pues, pues, tan, tan, eh, tan, tan paregut és, eh, jo crec que és el gol que hi porta esperant molt de temps i, i ojalà, l'altre dia publicàvem una, una estadística uh -huh. que Negredo fundamentalment en la Lliga i sí. sobretot en les últimes eh, temporades en el Sevilla quasi la meitat dels seus gols es, mar es marcava de la jornada 30 endavant o sigui, en la jornada 30 te feia 1 en la 31 te feia 2 en la 33 te feia 1 la 30... o sigui, entre 8 i 10 gols en els últims 8, ah, pues, 8 o 9 eh, partits no. no? Vale. Eh, ho traguem per a veure si... <laughs> si se li pega, ¿no? Eh, ojalá y, bueno, eh, supose que que si s'enganxa i marca gols el celebrarà, però si no el celebra no passa res, que es marque <laughs> Folgado, tu te dones compte mm. de la situació en el camp només eh, acaba el partit Barragán no estava percebut no estava percebut, no. val, perfecte eh, i, eh, i Alves i Alves sí, Alves sí que en tenia 4 Alves sí que en tenia 4 ah, pues, me confirmen a ah, Lourdes <laughs> Alves té 4 sí. Alves té 4 4, sí. Té 4 Saba, el que estàvem dient, eh, tu volies destacar, més enllà del no, que... No, lo de Fuego, lo de Fuego, ho he dit abans. Més enllà de lo de Negredo vols destacar lo de Fuego. Lo de Fuego, que és el primer que se van a compte, que va i que li menja l'orella, eh, pues, entenc que tractant de d'animarlo, per a que, però bueno, per a que no se desmoralitzara, independentment del, de que Huiach ha fet gol, no? Jo crec que és... Eh, capità, no? Seria la paraula per a, per a definir el que ha fet Fuego llançant-se al coi directament de, de, de Negredo i sense parar de fer-li escoltetes. Mirant el sentit tàctic que té Fuego, que hi ha altres mancances, però té un sentit tàctic que per a la Lliga Espanyola eh, te dona molt, i mirant la seva aportació de detalls com l'acaba de eh, donar Salva, comprenem o entenem encara més que Nuno, que en un principi no el valorava com, com un dels seus homes de confiança, ha acabat, eh, Juren i Jaume, absolutament entregat a ser sí, futbolista. com diu la frase, no?, de Javi i diez más, pues, d'alguna manera ha sigut canviar tot i el més espectacular és que jo vaig veure una enquesta que se va fer no fa molt comentant que quan Miguel Javi Fuego la gent en general va ser molt injusta en ell. Sí i crec que ell eh, li ha pegat la volta a això avui dia la gent està totalment entregada a ell però és que el que estava dient Salva és de veres, o sea, no és que està la gent és que en el vestuari eh, els jugadors per si mateixa eh, l'han fet capità per el respecte que li tenen i, i per lo que aporta, no? I crec que això ha sigut conseqüència avui de que en un moment donat un jugador imagina si té nivell emblemàtic i història uh mhm. -huh. ha tingut anar a donar-li força moral perquè bé, per saber marcat un gol pues, estava patint no? Ell l'ha vist, ell s'ha donat compte I això de, són de detalls que en el camp ell té, és molt corrector, no? Quan un tio està, està eh, pendent d'aixòs detallets que no, a, la rest, això... a la resta de companys se'ls passen, no per res, perquè en un moment... De, però en quin punt pot jugar, Manolo? De No, no, però vull dir que és un treball molt corrector. Sí, Entonces, sí, sí, ell sí, el sí, que ha fet a su conseqüència consistirà jugant el valor. Sí, sí, és de El que ha aconseguit és indubtable, però també també n'hi ha que dir que des de que Nuno se va donar de, de que tenia que jugar con tres en el perfil del Sors sí, eh, que... tampoc Javi Fuego ha tingut una gran oposició eh, bueno, en la cert, plantilla cert. ha tingut mm, Felipe Augusto que no existeix Correcte. i quatre partits en no. Pérez sí, bueno, Només. però, o Pérez la, la diferència està s'oblida de que quan ha jugat en eh, Javi Fuego no ha funcionat i sin embargo quan Enzo Pérez per, per expulsió per qualsevol qualsevol altra forma ha suplit a, a Javi Fuego a funcionar. Vull dir que és l'únic... Per això, per això no, però, només però, ha tingut oposició dir, en els quatre partits que ha, estat, que ha estat en Zoper. Però vull dir que l'únic no que l'ha suplit... Referència l'ha suplit perquè de moment el, el mateix Endo Pérez encara estem esperant que evidentment, trobi el puesto que més rendiment pugui donar. Sin embargo, ha complit molt dignament, que és molt difícil que us ha donat compte, el Javi Fuego, però el que està clar és que Javi Fuego és el titular d'aquesta posició. Jo crec que una de les coses, i anem a entrar en l'última en pausa de Puli, una de les coses mm. eh, que li poden afavorir, estem parlant ara del, del cas de, de Jaifogo, i no, no vull deixar a, a banda tan pronte el que suposa, perquè per a mi sí que ha sigut una situació que era la no celebració de Baró Negredo, i jo crec que una de les coses que li poden ajudar, evidentment, una és un gest com el d'avui de, de Jaifogo, i l'altra és eh, el respecte mutu que es tenen els dos futbolistes que van a pugnar per aquesta posició que són Alcácer i Negredo. Els dos se valoren i se respecten és a muntó. Espectacular, espectacular en la diferència d'edat i d'una manera de, de, de carrera, no? Uh -huh. Sin embargo, ahí Paco Alcácer, que és un xiquet encara, ha demostrat una categoria humana, in, vamos, i <laughs> substituïble, no? I això pense que és molt bo perquè al, també recibirà moltes coses, segur Paco, que uh -huh. està recibint de de Negredo. Per tant, això és un, un bon detall. 12 i 46. Fem l'última pausa per a la publicitat i tornem per a tancar la tertúlia en el dia d'avui en el post-derbi, realitzant el que ha sigut este València 3, llevant Unió Esportiva 0 en Esports 97 dit així a la 97.0. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si te agrada el sport, esta es la teua cita obligatoria... Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio... Dochi 47. A tot altre partit a 0 nou duia el València a Mestalla que és una barbaritat de partits a 0 en Mestalla mm -hmm. amb la porta seu a 0 eh, l'equip de la Lliga crec que, és, que més voltes ha deixat la porta a 0 en el seu propi estadi sí. i això el que comporta i comentàvem abans amb Òscar Fernández que l'hem tingut de comentarista la primera mitja hora per a repassar el derbi és que més enllà dels 4 que avui no són els 4 habituals sinó eren era un dels quatre, perquè els altres tres, com dèiem, no eren habituals de la defensa, el que avui s'hi demostra el València és que aquests automatismes dels que parlava Nuno tanta sovint en les primeres rodes de premsa de la temporada, l'equip els ha agafat perquè això, el que ve a demostrar, i ho diguem sempre, quan veuen les coses bé i quan va malament, la defensa no són els quatre de darrere. Defensen els 11 i ataquen els 11. Equipo. I, Però no només i en, el, casa, I en el eh? València, a hores d'ara, és evident que la part defensiva funciona a un nivell bestial no només en casa. Uh -huh. En casa és de veres que, bueno, en els dos gols que li van fer al Sevilla l'altre dia, el València és el que menys gols ha, ha, ha rebut de tota la Lliga no, no només perquè està 8 partits bueno, de, de, porta de 8 no, no, no, crec sí, que el Barcelona sí. té els mateixos no, o no El Barcelona té 10 i tu en tens en casa, no, ah, en casa el València ah, no, li han ficat 8 gols no, no, però, i crec parlant... que el Barça i el Madrid 9 però no, però no estava parlant de mm, casa jo. algo, algo sí, així sí, però és, eh? sí. i també que és el que més punts però no només, ah, no només en casa perquè, perquè el València va anar al Calderón i tampoc és que va patir sí, li van fer un gol no, no, però... li poden fer algo millor algun altre però no una en Bilbao l'altre dia si no és per lo que és eh, ah, se'n va zero també clarament. és que no té nivell i se'n va a eh, zero també correcte i, i bueno, en, bueno l'Elx pressupost no? però, però que porta una trajectòria en el fons Julià i el que s'està tratant i el que han volgut sempre és que ell està creixent en l'equip eh, perquè també eh, no era un tipus que tenia un historial brutal, al contrari i aquest creixement està acostant-se a lo que busquem tots, que és la paraula equip uh mhm. -huh. i el València que viatge és més equip que viatge encara que avui hagin fet uns canvis per conveniència que viatge eh, l'alineació la, és més repetitiva i que viatge eh, i això és detalls, sobretot, que ell ha anat ensenyant i, i que se'ns ha unitat, que viatge s'utilitza més, que viatge té més rendiment, i és automatisme, al final, és el conjunt tot això, la paraula és, és equipo. I, i clar, l'equipo se forma des de darrere i després va creixent, però és que el València des de darrere ho va fer molt bé i té un porter espectacular en un any que, que vist tot, i clar, això també ajuda perquè d'un partit han, han patit molt en aquest tema i, i no han tingut el porter i, i ho, ho hem acusat. En efecte, Diego Alves avui ha aparegut poc, però les tres voltes que ha tingut que intervindre ho ha fet d'una manera espectacular. Que el, rival, el rival te desmotiva, diu, este tio... Va, Clar, te, tinc poques i les poques que tinc me les a més, eh, sobrat, vull dir, eh, ha donat la impressió de que cada, a, a cada valor que no era fàcil de parar, arribava sobrat. És una llàstima, però si Negredo, per exemple, porta, a... A tu quatre gols, no, per ells. Que porta quatre. Sí. Si portara 12 gols Negredo, el València estaria peleant per la Lliga. Segur. No tingues dubte? Segur. I és la diferència? I 12 gols no són ni 30 ni 20. I és la diferència, eh? Són 12. 12, 12, sí, sí, sí. En què Negredo haguera sumat uns pocs més i Rodrigo haguera sumat uns pocs més, que són dos gols que han costat diners, el València estaria peleant per la Lliga. No, que... no tinc cap dubte perquè els números de darrere són d'equip que pelea per la Lliga. No. Julián. Sí, sí, sí. Estic absolutament d'acord. Eh, l'altre dia, el dia de la Lliga, també Rodrigo tornar a jugar bé i rematar mal i, i això s'està repetint els viatges i, i el València està acusant tocar viatge avui també a fer coses boniques però després és que no acaba no, no té mai la decisió pròpia sempre fa la decisió equivocada és i passen parlem... els partits i passen els partits però dius este quan va fer alguna, alguna cosa que, que l'acaba bé, que la remate bé perquè l'inici de la jugada és espectacular sí. però després és que avui parlem d'això, Sabata, recordes en una jugada que ha tingut al principi, eh, que ha tingut dos o tres tirs consecutius, mm -hmm. Rodrigo, mm -hmm. que no, ha, no triava l'opció bona per la rematada final. Ho feia tot bé, però quan té que triar la decisió en la rematada final, tria sí, l'opció que que no li toca. Que al final és el que contis. Sí, ho ha dit Jaume, s'equivocant-se només diverses, diverses vegades, i és altre de futbolistes que si fera gols pues, eh, probablement haguera col·laborat que el València estigui encara més més alt en la classificació, no? El, València, el mateix eh, discurs que de Negredo que, que ha comentat Jaume eh, val perfectament per a, per a Rodrigo, un futbolista del que jo crec que ofensivament s'esperava més per part del, sí, sí, sí, per part del València, eh? Sí, sí, estic no, no, els alterna d'ell ja, ja Fegulí, bueno, últimament estan jugant els dos, però per, perquè hi ha altres baixes, i si els alterna és perquè no té clar qui és millor, però qui és millor per a, per a, per a, per a banda. Tenen les mateixes circumstàncies de, de gols marcats. Mm eh, lo que està clar que uno quan tix al camp aporta unes coses que, que Rodrigo no les aporta eixa aportació, eixa lluita eixa presència que menys nos molesta Fegulí, vols dir? No, no, estic parlant de Rodrigo i, mm. i Negredo que pense que siguent eh, el mm. mateix problema que tenen els dos quan tix, Rodrigo jo no el veig mai que, que d'alguna manera se safe mm. que ajude, jo he vist una xuga que s'ha quedat ahí parat i quan tenia que haver seguit perquè havia perdut el valor i això un equip també ho agraeix. I ha millorat en això respecte. I ha millorat, eh? sí, sí d'acord amb Julián. Sí, perquè sí. treballa bé, però, però li costa. És un xor que no, no venia acostumat a... A fer aquest treball. Clar. Eh, per cert, donava... Que no juga a la seva posició tampoc, eh? Vull dir, igual això també... Sí, la veritat és que en la seva posició pense que ha jugat una o ninguna. Clar. Sí. Et donava abans eh, Montoro una dada eh, i és, és correcta, Julen. 9 gols han encaixat Barça, Real Madrid i, I Sevilla, Sevilla, que són els que menys han encaixat en casa després del València, que només n'ha encaixat 8 i 10 n'ha encaixat l'Atlético de Madrid. Mm -hmm. Les dades són bèsties. Sí, jo és que recorde que només estava el Sevilla a Perrer i l'altre ja li va fer dos el Barça, o sigui que... Mm -hmm. Ja puc fer sis, però clar, el Barça és el Barça. A quants gols està Alves de, del menys golejat? Pues eh, si me Estarà a 3, si a 4 eh, me pareix. Pues eh, tres, Claudio Bravo, que és en el Barça, Deneu. en contra en Dudeneu, 19, i Alves en du 20 en un partit menys perquè els 3 de Riazor no els va encaixar ell, es va encaixar sí, el sí. Per poc que li guanya i per tant, hi hauria que veure exactament... Eh, està molt a prop del Zamora, no? Sí, està molt a prop del Zamora. Ara t'he mirat els coeficients eh, segurs. Sí, perquè al final no fa falta haver jugat tot, sinó Exacte. un mínim. Sí, un eh, mínim. És, és el que va competir en el tema de Zamora en... Jo crec que van a competir els dos eh, per aquest lloc de Però ara queden partits que van a ser molt... Els final de Lliga sempre són raros i... No recorde, no recorde tampoc les xifres, mm. la veritat, però no sé si Alves també ha, ha batut avui un, un altre récord que tenía Cañizares como a, porter, a porter imbatut durante una serie de minutos en, Mestalla, eh? Porter imbatut, minutos en Mestalla. Pues yo, habrá que mirarlo. Yo diría que no, yo diría que el, que té César. ¿César? No, el tenía César, el tenía, yo César no sé César va a ser después de Cañizares. yo creo que él tenía y el té en cara. crec, eh? però eh, n'hi ha que... Probablement tal vegada <laughs> N'hi ha que... Eh, el coeficient ara mateix és de Claudio Bravo, eh, 19 sí. gols en 31 partits, 0-61, i el de Diego Alves ara és d'ara és de 20 gols en 30 partits, 0-67. Està allà, mm. ahí. Està la cosa... El dissabte, eh? Ahí <laughs> tenim... Com diria que no, 0-3, eh? Bueno. I amb el 0-3 el, el tanquem el... El, el va firmar... Senyors, que ha estat un plaer que anem a anar tancant perquè tenim que deixar-los, com sempre, amb els eh, gols, amb el nostre patrocinador dels gols en la 97 punts de ràdio, els amics de Ferto Peugeot, el eh, concessionari Peugeot que és el habitual patrocinador dels tres xicharros que avui ha fet. Els anul·lats també estan patrocinats? Eh, malauradament no, però al ritme que va el València, de cara al departament com de la casa, és una bona proposta i molt interessant, Montoro, de veritat que sí. Eh, només sé preguntar titular de demà del derbi? Atracón. Atracón. De, la... Pero de goles. Casi, casi. Goloso. Montoro, gràcies. Gràcies. <laughs> Vinga. Jaume, gràcies, Ortí. Folgado, parlem demà. Senyors, eh, vos deixem amb eh, els tres gols del València davant del Llevant Esportiva Recorden, a les 2 Micha, de Ma, el super murciélago, en Levante televisión, la Pulse Radio y a les 11 y micha, arribem des de la radio, así a Sports 97 nit. Acaba Esports 97. comienza la nit. gracias adeu Deu fins La toca Fegulí para Paco Alcácer. Paco Alcácer, desparó de primera. El fan falta, pero ha conseguido tocar pero Dani Parejo. Dani Parejo desde la derecha. te carril, pero levanta, que fue Parejo. Parejo la envía, pero Alcácer. Gol, al que paz Páspera que Alcácer se plante en el área. Reba la perfecta asistencia de Dani Parejo y Caboteche. join de la Val de Diego Mariño. Posante el primer gol en el derby y en la vesprada de a Marcate el Valencia. Seche de la primera parte en Mestalla. Valencia, Alcácer, un Levante y Esportiva 0. Rodrigo que rep la pelota en la banda, le dobla Lucas Orban. Pero ahí va la pelota se queda más a corta la pelota de Rodrigo. Tiene que rectificar Lucas Orban tocando a Rele, pero André Gómez, este nuevamente, pero Lucas Orban, Lucas Orban desde la banda que la centra. seguridad. de vida per la muralla Lucas Orban la un hombre que sorprenguera en segunda línea, el en el Sultán, en el wit en Soso la Algeria que remata de capa, el suficiente para ayunar la pilota fuera de la basta del porter Diego Mariño y fer el segundo avance, rival el descans ha marcado el segundo el Valencia, 30 Así de Encontre, en Mestalla, Valencia, Alcácer y Fegulidos. llevan unión Esportiva 0. Barragán la va a entrar sobre Negredo, Negredo que va un control en el Fili, pega Negredo,